urakoze medare wakoze nawe wahisemwo isanganiro nkuramutse nguhe n'ikaze muri ano makuru hagariwe mu buhinga na Robert Ndwayo nayo akabagizwe agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira uguhungabana k'umutekano mu gisagara cya Bujumbura birahagaritse umutima abanyepolitiki bo mu ntara ya Bujumbura benshi bita Bujumbura rirare bagatinya ko ibihabera byo byohaba bitandukira iyo ntara ihana urubibe n'igisagara cya Bujumbura murano makuru turagaruka ku rubanza rw'abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi rubandanya muri sentare nkuru y'igitega uno munsi akaba humbirijwe koronere mikokoro silvestre ari nawe yarasigaye naye ngo kwisunga amanota si cyo cyoza imbere mu kugabanya ibitigiri by'abana biga mu ndaro mu runani bafashe bige ariko baremera ko uwo mugambi wobaho ngo kuko abari y'ubu ari benshi ngo kandi babayeho nabi mukanya ni nk'uri mwimu kwayo nsubire ngo hikaze nasubiriye ko waramutsa ano ah, makuru tuyahere mu gisata cy'ubutungane mu bijyanye n'ubutungane bunywanisha itegeko rikingira ababuze ababo mu magumu Burundi bwagiye buracamwo ibyabona hamwe n'abandi bose bakeneye gukingirwa mu bikorwa by'umugwi w'igihugu cyaje ukuri no kunywanisha abarundi ririko ririgwa mu nama nshingamateka radiyo isanganiro ikaba yarungitseyo obe niyo nkuru obe niyo nkuru ni amahoro ngaho mu kigobe yego ni amahoro pablo nk'uko mubivuze eh, hariko higwa iryo teko rijyanye Eh, no gukingira ababuze ababo hamwe n'abatanga eh, ibyabona ibyabona mu bazaba bariko barashikiriza eh, ibyo bazi mu butungane cyangwa muri iyo migwi nko mu mugwi ujejwe kuvugana kuri no kunywanisha abarundi Egome obe muri make rero ubona bari kuba hirya no hino byifashe gute ego pablo bari kubarica hirya n'ino ikibonekeza ni uko eh, abashingamateka bo mu mugambwe ikona uri mu nzego eh, badashyigikiye iryo tegeko bariko baravuga yuko bidakenewe ko iryo tegeko rishyirwaho muri bino bihe ndetse hariho n'uwatanze icyumviro aca abona ko ari byiza gusohoka ntiyabandanyije ibikorwa by'iyo n'amashingamateka ariwo mushingamateka ndayizamba ibyaha bibandanya gukorwa abantu baguma bicwa rero akavuga ati ntibikenewe yuko iryo tegeko ryigwa nayo mugenzi we wundi nawe nyine wo muri uwo umugambwe iporona uri mu nzego Eh, akavuga ati nawe nyine nta kamaro na kamwe ko kubyiga ati ndetse mumenye yuko ayandi mategeko yatowe muri kahise eh, uwo mugwi w’abashingamateka amateka wo muganga iporona utarimwo yagumye eh, atera ingorane akakibutsa nk'itegeko ryari rijyanye ritunganya umugwi ujejwe ibibazo by'amatongo n'ayandi matungo sentebe ati ayo mategeko yose mwatoye twe tutarimo yagumye atera ingorane nko kuri rero nawe akavuga ati ntimuja gutora itegeko mu gihe hakiri ingorane eh, nk'izo tubona muri muri iki gihe ariko rero kuri ibyo mushikiranganji eh, w'ubutungane yaje gusigura iryo tegeko ariko ararisigurira abashingamategeko bakavuga ati ko muvuga ibihushane ati kuko nitwatora itegeko ryo gukingira ibyabona n'abandi babuze ababo ati nabo bari hanze y'igihugu ari uwiyagiriza iki canke kiriya bizotuma aca agaruka mu gihugu Eh, gutyo iryo tegeko rice rimufasha mu kumukingira obehe bandanye ubikurikirana kumburaza kuduha ah, amakuru atari make mu makuru yacu hanyuma murakoze tugure muri icyo gisata cy'ubutungane muri gwa rubanza rw'abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi kwabandanije muri sentare nkuru y'igitega mu gisata cyayo cy'ingururizo kuri uyu wa gatatu hakaba ariko humbirizwa koronere ni mikokoro serivisi akaba ari nawe yari asigaye akagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi kwica abasoda abapolisi n'abasivile no gusambura inyubakwa ari kumwe n'abari mu myerekano igitega tubibaze atireka vabushi umushyikiriza mbanza yabanje gushikiriza sentare ibyo yagiriza koroneli mikokoro silivestre ibyo nabyo harimo nk'uko yifatanije n'abandi bagaca ahashyira n’ikiringiro cy'abasirikare ibyo birego byose koroneli mikokoro silvestre arabihakana akavuga ko itariki ya cumi na gatatu rusama umwaka uheze yatonze mu kazi nk'uko bisanzwe igihe cy'isaha zitatu niho yaronka telefone y'umugenzi wiwe w'umusivire amubwira ko abari mu myerekano ngo bashyize muri vire yaciye amenyesha sentare ko uwo yamutelefonye ari nawe yamutoye ku kazi kugira bajye muri vire barabe ibyo ari byo basanze abo bari mu myerekano bari kuri novote n'igipolisi cyari cyashyitse mu gihe cy'isaha zitanu yarasubiye ku kazi kiwe acikabwira umutwara aho yagiye n'ibyo yabonye yongera aravuga ko isaha zitandatu yatoye umupfasoni wiwe ku kazi barataha uwatse muhira yumva itangazo atabwira umutwara nawe amusaba kuguma muhira ku gihe cy'isaha cumi n'imwe yo kumuhingamo niho yaronka telefone amakuru akora kuri rpa amubwira ngo amuronderere ababatabara nawe yamenyeze sentare ko yabikoze mwomenya ko yahawe umutahe wo kwitaba muri parike itariki mirongo irindwi n'umunani z'ukwa gatanu ariko yahavuye atwagwa mu biro by'iperereza ikindi nacyo ni uko ahegeje kumvirizwa abasaba indishyi baca bahabwa ijambo aratiri kavabushi gitega radio isanganiro aratiri kavabushi turagushimiye abantu batatu bagizwe n'abigisha babiri n'umudandaza nibo bafungiwe mu gasho k'igipolisi gihanga mu ntara ya Bubanza umwigisha umwe muri bo yagirizwa kuba yaradandaje yaraka ibifungurwa bigenewe abanyeshuri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu PAM abandi bagirizwa ko aribo babiguze mu buyobozi bw'indero n'igipolisi bagasigura ko amatohoza abandanya tubibaze supesi karatasi kabanyana asanzwe ari muri komite itunganya ikoreshwa ry'ibyo bifungurwa by'abanyeshuri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu PAM kwizera mediatrice eh, bakorana aho ku ishure shingiro ya bwiza bwa ninga mu gisagara ca gatandatu muri komine gihanga ngo yari yaguze kuri ivyo bifungurwa hamwe n'umudandaza azwi ku izina rya salvatore na wene ngo yari yaguze abo nibo bafungiwe mu gasho k'inyamiramabi igihanga kuva ku munsi wa mbere amakuru avaho mu gisagara ca gatandatu akavuga ko nako intege yabisohoye abanje kumena igufuri abirekuriwe n'umuyobozi w'ishure kuko uwuserukira ababyeyi yari afise urufunguzo ngo atari hafi mu gusohora rero ivyo abanyeshuri abanyeshuri bafunguye ku mutaga w'uwo munsi ngo yasohoranye n'ibyo byagurishijwe umuyobozi w'indero muri komine gihanga akavuga ko ibifungurwa byose byari byibwe byasubijwe mu kigega cy'ishure navyo ngo ni imifuko ine y'ifu ibiro mirongo itanu by'ibiharage n'utubido tubiri tw'amavuta y'amakoto nezigiyimana ansir agasigura ko abanyagihugu bari bakwiye kumenya ko ivyo bifungurwa biri bujijwe kubidandaza tubibutse ko ibyo byanashitse mu gisagara cya gatatu no mu gisagara ca gatanu umwaka uheze aho ibifungurwa nk'ibyo bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu pamu byagurishijwe abari babinyuruje barafashwe ariko ubu bararekuwe sipesi karitasi kabanyana rubanza radiyo isanganiro barakoze sipesi karitasi kabanyana muri by'indero kandi umugambi leta yiyemeje wo kugabanya ibitigiri by'abana biga bari mu ndaro ngo utegerezwa kubaho kuko ariyo ngo abariyo ubu ari umurengera kandi bakaba babayeho mu buzima bubi bishyikirizwa na kasiye gashyirahamwe umunyamabanga mukuru w'urunani bafashe bige kubwiwe ngo inzego zizoba zishejwe kuzoja mu bagabanya ibyo bitigiri turaba neza ko iyo ngingo tazuha bigumiza abana banaho banahora muhira kubera batoroherejwe mu kwiga kwisunga n'amanota ngo si cyo cyoza imbere nk'uko bivugwa na kasiye kashyirahamwe twebwe twibaza yuko bugira abaja muri interna interna naho ukuntu bazirimwo bigoye kubaho batozifuta burundu izoba zisigaye zojamwo abana bafise ingorane mu vyo kwiga kuko mu mugambi wa leta ni ukwigisha bose ku buryo ata mwana yoguma imuhira kubera yabuze ukuntu yiga abafise amanota menshi boronka ako karyo umugabo bakaba bakeyi bakagira nk'ishuri imwe para province ishuri bokwita ecole d'excellence bakagira imwe ijamwo bakeyi bagaheva bakaba bakurikirana bakazoba sekonapere elite hanyuma mugabo cane cane ntibibagire abana boba bafise ingorane boheva basigara imuhira kubera bakoyeho interna abo bana bakabidantifiya bahigaheva bakabarumenya hanyuma bakabashira muri interena nabo bakaronka ako karyo keza ko kubandanya amashuri leta igihe yoba ifise uburyo ahubwo interena ifise akamaro kenshi uravye umwana yiga muri college hari usanga abakure gashika atevye hanyuma ugasanga nk'amaseyanse ya mbere abiri ageze akiruhutse amaseyanse ya nyuma abiri abariko yiyumvira ukuntu aja gutaha hari ababa ahantu hatagira amata ntara badashobora kuronka umwanya ukwiye kugira bige neza igitabo mu isanzwe ubu yagisangirwa na babiri canke batatu mwembe barenga kazusanga ntibaheve ngo umwe umwe wese ashobore gutahana igitabo cyo gukorera imuhira wenyene ivyo vyose ukazosanga uburyo bwo kwiga butameze neza iradiyo iduhuza Ano makuru muri mu kirundi arabandanya ibiciro by'ibifungurwa bimwe bimwe byaraduze bamwe mu badandaza bo mu kibanza citwa Rugaheniye di Burundi hafi yaho zisoko nkuru ya Bujumbura bavuganye na radio isanganiro kuri wa gatatu bavuga ko iryo duga ry'ibiciro nk'ibitoke bitumwa n'indwara abandi rabo bakamenyesha ko bituruka ku mataxi batozwa ku mabarabara naho biruko hari n'ibindi bidandazwa igiciro kitaduza mu kiringo cy'ukwezi Mikhail Kanyange yashyize muri icyo kibanza atubwira ko yabisanze naho ibiciro by'ibidandazwa bimwe bimwe bitadudze aha tukavuga nk'umuceri w'umuzambiya twasanze uri ku gihumbi n'amajana ane ku kiro ibitunguru cyangwa ibiharaga byo mu bwoko bwa jone biri ku gihumbi n'amajana atandatu kiro, ibiciro by'ibiraya byitwa ruhengeri uyu munsi bigurwa amafaranga igihumbi bikaba byahora ku majana umunani na mirongo itanu haraheze nk'indwi zibiri ibiciro by'igitoke nabyo nyine byaradudze nticahora kigugwa ibihumbi bine haraheze nk'ukwezi uyu munsi kigeze ku bihumbi umunani ubu yarabishoye twayaze asigura ko biva ku ndwara yateye ibitoke bigaheze bigatuma ababidandaza ku mihanyu babizimbako nk'iki kare cyahora kigugwa ibihumbi bine mugubu kirageze mu bihumbi indwi mu bihumbi umunani cyahora ku bihumbi bine igitoki cy'igihumbi arashobora kugira imihanyu umunani naho nyine kugira ngo yikure hariho abaka n'imihanyu irenga ugasanga ntacikuyemo imihanda munani ku gihumbi indwi ku gihumbi bivanye n'ingene igitoki kingana ahandi twasanze ibiciro byaraduze ni mu badandaza ubwishaza ikiro tukaba twagisanze ku mafaranga ibihumbi bitatu cahora ku mafaranga ibihumbi bibiri haraheze ukwezi mu badandaza b'indagara zumye naho nyene igiciro caraduze uyu munsi kikaba kiri ku bihumbi mirongo ibiri na bine bagasigura ko muri aya mezi ukwezi kwaka zitaboneka mu kiyaga Tanganyika ibiri na bine kubera bivana neza yuko ubu kino gihe turimo izo ndagara ziriko ziraboneka nta zihari mu bisanzwe kandi iyo mezi yazo turayimenyereye igihe ziroba zabonetse siyo bezo hasanga zibonetse zonyene ibe irakoroka igihe ukwezi kuba kuriko kuraka nk'uku muri ino misi tugezemwo nta ndagara ziba zihari none ndagara tuzimenyereye mu mezi yo mu kwa gatandatu mu kwindwi mu k'umunani aho ni sawa nagorasha gusa zapungutse mu badandaza b'inyama basigura ko igiciro cy'umusoso kimaze igihe kidahinduka uyazidandaza twavuganye ati igiciro cy'izitwa cangacanga nicyo caduze kubera amatagisi batangishwa ku mabarabara umusoso kira bwoko bwose ikiro tugurisha bitandatu n'amajana atanu ikiro cari gisanzwe kuri iyo beyi ntitwigaze tuduze beyi ku giciro c'umusoso ikintu e caduze ni igiciro ca cangacanga canze n'amagufa catumye ziduga bivanye n'aho turangurira twaca turaba beyi muduga ipakira yaraduze maze kuduga rero maze kuduza ibe imodoka fashe dushira dushima gwirane kubiza ko ibiye kugira turaho twokuramo amara twaranguye iyo byashogira turabinye gishosho manuka bo tumanura natwe mu nzira two turashamo na taxi zintu z'imiduka abasoma ivyo bidandazwa rero bakaba bidogera iryo duga ry'ibiciro ngo kubera ubukene busanzwe bubugarije Mereka nyange turagushimiye mu bya politike mu banyepolitike bo mu ntara ya Bujumbura ngo arafise impungenge ko agahengwe mu bijanye n'umutekano gashobora gutosekazwa nuko ibintu vyifashe mu gisagara ca Bujumbura gihana n'iyo ntare vyavugiwe mu kuri uyu wa kabiri mwijenda ahishira hamwe initiative Changement Burundi yatanguza uruganda rufise ihangiro ryo gutsimbataza amahoro inkutubaza Evariste Kobanya. abitabye urwo ruganda rwatunganijwe n'ishyirahamwe Initiative changement burundi tugendera ubuntu mu ntara ya bujumbura barashima ko rufise ihangiro ryo gutsimbataza amahoro biciye mu kubana neza hagati y'abadasangiye ibyiyumviro, ariko bamwe mu banyamigambwe barafise amakenga uwaserukiye umugambwe sndd azwi ku izina rya ya edouard avuga ko amahoro yo mu ntara ya bujumbura ashobora gutosekazwa n'umutekano muke urangwa mu gisagara ca bujumbura ku bisanzwe no mu bintu byinshi twagiye tu dushikiririza amakenga menshi urumva inyigisho zacu umengo nta ahantu zoshika ubugingo mu gisagara cya Bujumbura nta mutekano hari kandi abahunze ni benshi nk'ubunye jewe nk'userukira umugambi sende numva perezida wanje hari yino hari abahunze benshi urumva izo ntuzenya inyigisho urumva nizishikira uh, novuga ku bugaragwa muri initiative changement Burundi tugendera ubuntu bo bose ko babibona piyo ntiyankundiye icegera c'urongoye iryo shira avuga ko abo mu ntara ya bujumbura batoca barira amaboko kubwiwe abo mu ntara ya bujumbura bashobora kwereka akarorero abo mu zindi ntara eh, rero nk'uwo yavuze ngo mbega hari icyo twakora ngo ibujumbura ngo bimeze kujya oya tugira tuti hari n'aho intara ya bujumbura eh, amahoro aharangwa ahatsimbataye ishobora kubera akarorero igisagara cya bujumbura hamwe cyoba kiri inyuma muri ibyo byerekeye amahoro n'umutekano Eh, barakunda kuvuga bati gisagara mugwa mukuru niwo mutwe niwo mutima w'igihugu yego nibyo ariko naho mbe umutwe wabugwaye ukuguru kw'igishobora kugenda ukuguru ntikugenda kugashikana iyo muntu yobagwaye kwa muganga kugira aronke umuti urumva rero ntitucyo tugira ngo ko haraye havuze urusasi w'ujumbura ngo nta kundi karabaye oya avuga ko kuri zone hasigaye abantu umunani ku z'amatohoza ngo n'abandi bamaze kurekurwa rumenyetso Antoine yakuwe na Joseph Nsabi abandi abari bahagaritsweho bari benshi bari mbere mu majana ariko abakiri ngaha ku mbo z'amatohoza ni abantu abo basigaye nabo bagirizwa iki cyane cyane aba munani nibo bitekwa bitekwa kuba bari mu bagizi ba nabi mugabo n'amatohoza bakiriko baragira nabo nyene bashobora kurekugwa n'amatohoza eh, kibandanye hariho abandi bari batwawe kuri position kanjone ivyabo navyo bigezehe baracari abanyene byose byaturutse kuko batafise ibibaranga bikwiye bariko barababaza ntibaragira kubazana ngahaye nk'uko twabivuganye yuko baca babarunga ikino abo babona bazoba bari mu byaha bishobora gukurikirana mu by'umutekano kandi hari umukenyezi yatowe ikiziga ku muhingamo kuri uyu wa kabiri ku musozi ndavane muri komine gisozi intara ya mwaro abajejwe intwaro n'igipolisi muri iyo komine bakavuga ko amatati y'amatongo yoba ari inyuma y'urwo rupfu imwaro tubibaze ruhande kuriyo uyu mukenyezi w'imyaka mirongo irindwi n'itandatu yari azwi ku izina rya uwimana arivera akaba yari ku musozi ndava muri komine gisozi y'intara ya mwaro nk'uko bivugwa n'abo bakuru uyu musozi umukuru w'umutumba ndava albert ndikuriyo eka n'inkuru ziva mu gipolisi muri komine gisozi ngo uyu mukenyezi yatowe ikiziga mu mwonga wegereye uyu musozi ku muhinga mu w'uyu wa kabiri ngo yari afise inkovu ku mugongo no ku izosi ngo akaba yoba yanizwe hanyuma akwegegwa muri uyu mwonga izo nkuru zivuga kandi ko abamwishe baba babanje no kumufata ku nguvu ngo ntaco bagiye bamwivye ariko injyane z'amatongo zikaba zoba ziri inyuma y'urwo rupfu abantu batanu ubu bafashwe n'igipolisi gikorera igisozi ku mvo z'amatohoza ku bijanye kandi n'umutekano hari gerenade imwe yatowe kuri uyu wa kabiri aho yari ihambye ku musozi kizi muri komine rusaka mu ntara ya mwaro ikaba yatowe n'abakozi b'ishyirahamwe jetra bariko bimba amabuye mu bikorwa bijyanye no kubaka ibiraro ku ibarabara nyakaro mwaro gitega ngo iyo gerenade yaciye ihabwa abajejwe umutekano nk'uko inkuru ziva kuri uyu musozi zibivuga imwaro ruhandikuriyo radiyo isanganiro abasoma babiri nibo bafashwe barakubitwa barashaya amazu yabo arabomogwa yongera araturirwa kuri uyu wa kabiri ku mutumba rugeregerene muri komine rugomba intara ya Cibitoke abagabo babiri ngo bari bahejeje kwiba mu ibotike abatware batatu bakaba barafashwe n'abajejwe ubutungane kubera ayo mazu urongoye zone Rugeregere akavuga ko bafashwe ku mvo z'amatohoza ko ngo abanyagihugu bihaniye Celeste Blaise ndiho kubwayo kuri uyu wa kabiri abasoma babiri baribye ibutike ku musozi rugeregere hanyuma barafatwa abanyagihugu baho n'agashabu kenshi baca barabakubita bahakwa kubica bongera babomora amazu yabo baranayaturira umwe muri abo banyagihugu bari bahari kuko ngo ingozi z'ikibi zikunda kurekurwa kandi zafashwe rugumbira bya mungu ishavu ry'abanyagihugu birumvikana kuko baridoga bavuga yuko mwene abo bantu iyo bafashwe bafunga umunsi umwe cyangwa amasaha bakarekugwa bishoboke kuba arakashavu waba aragize mugabo ibyo bintu ntitwabishyigikiye kandi ntituba turabishyigikiye kuko kwiyanira birabujijwe mu manama tugirisha tubasaba na cyane cyane ku bijyanye n'umutekano tubasaba guteramira amahoro tubasaba kubungabunga umutekano tukabereka neza na neza niba habaye ikibazo y'uko ari inzego zibijeje rugumbira bya mungu aremeza ko abo bagabo bari basanzwe bazwi ko ari abasuma tudahendana bari bagisibije n'abasuma umwe muri bajya abasuma babiri yarigeze no gufatwa yacumitse umuntu baramufunga ararekugwa umugabo amaze kurekugwa mu kibano baramushize hasi wenyine ararayira kabisa aravuga ati jeni nasubira kandi kwiba muzonyica mugabo urumva ko ibyo bihano byo kwica ntibibaho nyamara bishoboke kuba abo banyagihugu bafatiye kuri ibyo mu gukoresha ishavu rirenze uyu arongoye zone rugeregere asigura ko indongozi zitatu zo kuri uyu mutumba zafashwe mu ntumbero yo kugira hamenyekane ababakubise n'ababomoye izo nzu kuko ngo abanyagihugu bari banse kuvuga ikintu na kimwe ku bajejwe umutekano Blaise Celestin ndiho kubwa urakenuye no kuri yo nkuru duce dusozerera kwa no mu rurimi rw'ikirundi ngushimirewe wadukurikiranye shimire kandi na Robert Nduwayo kwa mfasha mu buhinga bw'ivyuma ubandanye ugirira umuhinga mu mwizana na radio isanganiro